Fraseologiajoi en Esperanto. Quara parto. Du quar du. Lexicae variantoi. Se la variado ne no concernas structurain elementoin, sed lexicaen chef elementoin de fraseologiajo, kiel verbon au substantivon, ni parolas pri lexicae variantoi. Plei ofte tiui fraseologiajoi possedas basan aron de comunae elementoi au la bildo sfero esta simila, quio capabligas nin identigi ilin ciel variantoen. Exemple, mensogi ciel calendaro, ciel funebra parolado, ciel gazeto, murmuri tra la dentoi, tra la barbo, demeti, levi la chapelon, levi transpreni la torcion. Ne mal ofte ocasas combinajoi de structura ca lexica variado. Exemple, captita ce fresha faro, captita iel fresha faro, captita ce fresha culpo, meti la charon anto la bovoin, meti la plugilon anto la BOVON ne ciui e la prescribita structurae ca lexicae variantoi esta stabiligitae in la menciitae formoi. Celcae ec estis pro influoi de gepatrae lingvoi, cae estas limigitae al unuopae textoi. Du quar tri. Frasologiae sinonimoi. Frasologiae sinonimoi ne rilatas alla sama unuo kiel strukturae cae lexicae variantoi, sed presentas differenzaen fraseologiajoen cun identa signifo. Pro la diversa etnolingua influoi, fraseologia sinonimezzo floras in esperanto. Differenzae metaforoi usigias in diversae lingvoi, culturoi, por samae situatioi. Comparu la sequain esprimoin cun la signifoi fari ion sensensan, cae morti. Drasci foinon, batadi la venton, melci viron, cerpi aquon per cribrilo, iri cielen, elasi sian lastan spiron, forlasi nian mondon, transiri al sia creinto. Sinonimoi abundas ancau inter proverboi, Oni consideru tamen che secundara signiferoi quelc foie differenzas. Comparu la sequa in proverboin esprimantain pro eta causu povas ocasi ega damaggio, cae ne gioiu pri atingajo anto ol estit certa pri gi. Unu fairero est a suficia por explodigi pulvon. Pro naileto bagatella pereis cevalo plei bella. Ofte de causo sen enhava, venas effico plei grava. Uno copeca candelo bruligis Moskvon. De malgranda candelo forbrulis granda castello. Uno ovo malbona tutan manjon defectas. Inter la mano gis la buscio ofte disversigias la supo anto vespero ne estu fiera. Laudu la tagon nur vespere. Ancora la ezoko ne estas zohoco. Ne fanfaronu irante, fanfaroni revenante. In tutte frasiologiae variado, structura ca lexica, ca sinonimezzo, anca compare al etnolingvoi, estas tre forte evoluitae en Esperanto. Cil uno e la causoi iam estes menciitae la influoi de la gepatrae lingvoi de parolantoi. Plei diversae frasologiae esprimoi, sur base de differenzae au de samae bildoi, cun differenzae lexicae elementoi, eniras la lingvon. Dua causo certe estas, quasaua, ne existo de native speaker, de nasca parolanto, quio sentus structurain au lexicain shangioin automate erarai, au strangae. Ancao en plan lingvo, pro ofta usado, fixita combinajo el unuopae elementoi, iom post iom rigidigas, cae farigas attendebla en tio extera formo por parolantoi. Lingvo ludae modifoi, qui la seca schvatsajo basigas giuste sur la facto che la basa unuo con fixita structuro estas reconeblai. Cae tiel staras la demando. Ciam gi estus latza, gi sidigios.